Esker mila eta eta sari arte pilota zariko gire ondoko minutetan eta berezkoen esapelketa dugu finala hondia, binazkako finala hondia, igande honetan modernoan, gurekin bi protagonista, Alex Zintxospe egunon. Egunon. Eta peiola galde egunon. Bai, egunon. Biak aintzinekoak, biak azpandakak egero aipatuko dugu, ze formatan enluzizte final honetara, fisikoki eta mentalki, eh, zurekin hasteko berdin peio. Ba, ongi, eh, finalerdia zaira izan dela guretzat, baina hor uh, igandeko finalari begira, uh, ongi senditzen gira eta espero dugu partida ona jokatza eta plaza jartzea finalean uh, igandean. Alexis, zuek? Bai, guk ere ongi gira, gainetik guk ez dugu finalerdia jokatu, beraz egisago zen uh, lortzeko eta ongi preparatu dugu, beraz fresua gira. Ba, ez dakit adosirezten zirezten nerekin, biak Iduritzen zait, uh, Alexi Intxospe eta um, dut eh, goiti behiten ziztela, xapelketa honetan, eta zuek uh, eh, ezain beste peio uh, zura nahiarekin bisente, zaki da ados ziren horrekin? Bo, ez dute hilitzirik horren gainean, uh, nik <laughs> dakidana uh, biak finalean girela eta igandean partida desberdina izanen dela, uh, finalak beti de partida desberdinak izaten dira, tentsua hor eh, da, denek nahi dute irabazi eta partida ona jokatu, beraz, eh, orain arte egin duguna eh, bai Alexisek eta Peok eta bai guk bisentetanik, ez du fitxik balio, igande, igandean dena berriz hasten da, zerotik hasten da, beraz, igandean berko da untsa izan eta partida hondia jokatu irabazteko. Egia da, ez du fitxik balio uh, finalaren dako, baina, elduzizte ala ere uh, partidari galdu gabe, dena irabazita, Eh, buruaren onda. Eh, gauza bakarra zen, eh, behar bada favoritoak zinezten finalerritan eta biez ez galdu duzu. Izan da zuen partida zailena hori? Zailena, denak zailak izan dira, astapenetik, baina alabadu badu aspaldi entzuten dutala hori, favorito girela, favorito hemen. Baina bukaran horrek ez du fitxik emaiten, ez du ez eh, gestasunik emaiten, eh, ez eh, tilu, titulurik emaiten, beraz uh, ikusi dugu batean, denak hor uh, direla bohoka emaiteko eta partida indabazteko, kasik galdo dugu. Ez partida txarra diokatu... Uh... Ez da izan zuen partida txarrena, ez zuen partida txarra diokatu? Ez dut uste partida txarra diokatu dugula, uh, parean izan ditugu bi pilotaria ondi, partida hondia diokatu dutenak, presiorik gabe, guk iruazte ez ginoela diokatu, uh egitmo eskaz pixkat, eta ala, ikusi da, eh, behar izan dela partida hundia jokatu, eta irabazteko eh, bukaeran, eh, ala, gauza honak uh, eta argi izan uh, izan izan behar da. Alexin Txauspe, zuek behar bat zaila izan duzu xapelketan sartzea, behiok izan duitekin, eta zait geroztik, goiti, goitia iziztela? Bai, eh, jasen duzu, eh, txapeketa astapenean biziki eh, zaila izan da guretzat. Ez ginen hainbeste usaila peioekin jokatzeko algarrekin. Eta, bon, ez ditugu, ez dugu erdi jokatu guk. Eta, erranduen bezala peiok, ukandute bi pilotari handi batzu erdi finalian, Simon eta, eta Mikael, bizki ongi jokatu dute. Ara zendako behar bada, kasi galdu dute, bainan irabazi dute eta erakutsi dute eh, burian biziki azkarrak eh, zirela. Erraiten duzu, etzin dutela osaiarik peiok izan jokatzeko, Hortako uh, gaizki hasi zizte? Bai, ongi preparatua ginuen, ala ere eh, txapelketa, eh, eh, hasi eh, baino entzin. Baina joan den urtean bakarrik iru partida jokatu elgarrekin, lehenago sekulan. Uh, biziki ongi akomatzen gira trinketaren kanpon baina elgarrekin trinketian ez ginuen sekulan jokatu edo guti. Beraz behar zen markak hartu eta gainetik ezker batekin jokatzeko uh, behar bada atzelari bat entzat, zaila da, desberdina da bederen. Beraz behar da pixka bat denbora hartu hori dena konpontzeko. Ondorioz, laugarren bukatzen duzue, gero komplikatzen du bidea zenta eh, pilotari handiak hor dira, eta behar izan duzue kasik bi sorpresa egin, bon, final dian ez, baina sorpresa bat egin, xarikatzeko dira. Hai, bai, arrazuen duzu, bon, hainitz mintzatu gira biak elgarrekin peioekin eta denak uh, akomatu ditugu, eh, eta, bon, uh, iduriz, Eh, ongi izan da, zenta hobikio gira eh, gehiago akomatzen dira eta gero eta hobikiago hori erran nezake. Eh, zira gaur dola hilabete bat baino? Ba, nik ere pertsonalki hobikio uh, niz, fisiko kio ere freskoagoa naiz, uh, lehen baino, beraz, uh, oai, uh, atopea egin lehen zat. Finalerri da duzu jokatu, Monsenta Edukazioen kontra, hori gauza hona da edo, edo ez? guretzak gauza hona da, zenta fina angiria, baina uh, domaia da, zenta nahi nuen ere eh, haien kontra ene hartu, zenta multsuetan galdu ginuen, eta irreski genetik. Baina ba, tristia da haien zenta e, ez dira ongi, mindute eskian eta belaunean. Eta ez brodut fite eta laster berriz direla trinketean. Baina guai eh, guretzat personalki obekio da. Obekio da finalan ziztelako, baina finala prestatzeko, ukaite ama bostegun, nahiago duzu pausa? Bai, zenta guk uh, eh, astapenean, ukan ditugu zazpi partidak astero. Eh? Partida guziak jokatu ditugu deia, beraz ukaitea aste bat gehiago preparatzeko finala hori. Eh, eta freskatosuna peska peskabat harrapatzeko, obekio zen. Peio zuek, eh, errandu eh, final erritan eh, izan zinutela abostegun eh, jokatu gabe. Zuk ere nahiago duzu jokatu eh, denbora guzian, pausa baino? Bai, nik eh, nahiago dut erritmoa txiki eta partidak eh, jokatu astero. Eh, Baina nala, orten txapelketa denentzat desberdina izan da, batzuek uh, finalea <laughs> iristeko behar dute uh, beste partia batzu irabazi, guk uh, eh, finalea uh, izan ez uh, iduastez ez dugu jokatu eta gero partia zail bat ukan dugu, bera. bukaran uh, igandean behar da ongi izan eta ikusiko dugu uh, zer izan den gauza oberena aurten txapelunea ateratzeko. Peio, kalderazko ikurra banuen nik hasteko eh, pertsonalki e, eh, bisenteren dako, lehen aldia, lehen mailan, haundiekin, eh, hola e, luze batean, e, handizki e, erantzun du e, Bai, bai, bisentek e, diadenik e, diaz be e, txapelketa hori irabaziz ikusi dugu biek e, txapelketa una jokatu zutela, e, indartsuenak zirela biak, eta urten, be, segida segi da ona bientzat, biak finalean, bai Alex eta bai Bixente, beraz horreken erran nahi du ere, eh, be multzuko txapelketa horrek eh, baduela eh, zerbait egiteko. Eta bai, Bixenteren ongi da, gaztea da, atzelaria izanez gainera zaila da, txapeketa luze horietan beti freskotasunan egoitea, multzoko bos partida, final erdi bat, beraz bai, txapelketa ona jokatzen ari da, ikusten da plaza jartzen duela, badakiela berak ere uh, eh, hundia duela hori zeitea. Eta gozatzen du, eta eh, espero eh, ba, igandean berak ere gozatzea eta partida hona jokatzea. Orduan igandean, jospegi izan dut, parean, nola jokatu behar da? Ba? Ebe, berak baino pilota bat gehiago joka jo, eta bukaeran uh, txapela ateratzeko uh, horrek du balio. Zek beldurtzen zaitu uh, gehien bat, peio gizan duten abiadura, airea? Ez, ez dut uste eh, bai Alex edo bai peio eh, talde eh, ona osatzen dute hor ikusi da azken hiru aste horietan. Eraz, arabinaka ez da bat bestaren gainean izaiten taldea behar da azkar izan irabazteko, eraz nik uste dut talde onari direla egiten eta beharko dela guk talde gisa beharko dugula e partida ona jokatu. Alexi, zuk, lagaldetaren kontra? Bon, denek egan ezakete peio hori pilotak edo behar dela? Ba, jasen duzu, eh, peio eh, oberena da, mentuan eh, duela eh, zonbait eh, hilabete eta kasik urte ere, oh, baina eh, bisente ere biziki bizki ongi da, ari da eta ikusi dut joan den urtean eh, biziki ongi ezautzen dut ere, arekin jokatu eta eh, beraz biak eh, biziki onak dira eta biak azkarrak izanen dira irabazteko. Ideia zer da, peiori pilotak entzea? Bai, astapenetik eta io bisenteri ere pilotea ima sarian edo pundiak egitea, xakian, denetan, eta peio zertako ez, pundu batzu sartzia ere. Finitzeko galdera bat biendako, berezkoen finala, mm, lauetek iru azpandak ez dakit, noizbait gertatua izan den hori, e, historian badakizu zuek? Ez, nik e, gisa guziz ez dut txekulan ikusi, baina eh, <laughs> ni baino... E, entzuna edo? Entzun ere ez. Eduarek edo noizbaiten ez? Ez dakit bat ere. Zu, Alexis? Ez, berdi, mesen hau zu gure taldea noizbait ezen da. Aitak? Ez, ez, ez e, e, Nafarra... Ez, baina entzuna ba, izan direla hiru azpandak final batean? ez dut uste. Bo ez da erretxe, bo azteko, pentsatzen dut zuen dako eta ben baiteko pilota eskolaren dako uh, eh, importantea dela? Bai, guetzako importantea da, eh, pilota eskolaren ere bai, azpanjeniko pilota eskolaren zako, azpanjeniko gazte ere bai, ikusten dutela, ala, eh, entrenatuz eta eta, eta jokatuz plazerrekin eh, zerbaitetara heltzen aldela, eta, eta ongi da denentzat, eta guk eh, gozatuko dugu denek eh, igandean, eta oberenak irabaz dezan. Zerbait gaitzeko, Alexi? Bai, sustut zaharagoa irabaz dezan, e, nina izaharagoa, beraz, otoi, uznizazu nizazu irabaztia gehiago. Hale, mine esker eta santzani igandeko. Ha, ba, mine esker.